Allahovom dozvolom iz emisije u emisiju govorimo o našim voljenom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam kako bismo prije svega odgovorili na uvrede nevjernika, neprijatelja Islama, onih koji u zadnje vrijeme naročito ružno predstavljaju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, napadaju na njegovu čast, napadaju na njegovu vjeru, poslanicu, s onim s čime je došao Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa iz emisije o emisiju govorimo o njemu, Muhammedu alaihi salatu wa sallam, s njegovim načinom obhođenja sa svim ljudima, svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao, Time odgovaramo na njihove brojne uvrede, na njihov opis Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam koji je daleko, daleko od istine. Zatim nastojimo kroz ove emisije i sami mi upoznati se s Muhammedom alihi salatu wa sallam, našim poslanikom i miljenikom, i saznati kako se on obhodio s drugim ljudima kako bismo i mi isto tako obhodili se, kako bismo ga slijedili i obhodili se sa svim ljudima na najljepši mogući način i također kroz sve ove emisije saznajemo koliko je bitno lijepo ponašanje, koliko je bitno lijepo se obhoditi s drugim ljudima i kakve posljedice možemo očekivati i kakve prelijepe rezultate možemo očekivati od takvog ponašanja. Evo već Allahom dozvolom duži niz emisija govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam i grašnicima, ljudima koji su griješili, koji su pred poslanikom alihi salatu wasalam učinili neku od grešaka ili je bio obaviješten o njihovim greškama. Zašto ovako dugo i ovoliko govorimo o obhođenju vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasalam o grešnicima? Zbog toga što je ova kategorija ljudi najmnogobrojnija. Naprotiv, nema čovjeka a da ne griješi. Kao što i kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u jednom od svojih hadisa Kullu bani Adam hatta wa khayrul hatta'ina tawabun. Svi ljudi griješe. Svaki čovjek, svaki Adamov potomak, sin, griješi, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Najbolji grešnici jesu oni koji se pokaju, koji se ostave svoje greške, koji saznaju da su počinili grešku, nakon toga se pokaju i ostave tu grešku, ne vraćaju se više njoj. Kako saznati da je nešto greška? Kako se pokajati i ostaviti? Šta raditi drugo na drugoj strani umjesto te greške? O tome nas podučava Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam svojim riječima svojim primjerima, svojim načinom otklanjanja tih grešaka. Pa jedna od metoda Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u saniranju greške, u otklanjanju greške, jeste usmjeravanje na prevenciju greške. Ako bi čovjek bio ponovo u prilici da učini takvu grešku, da zna kako se zaštititi od nje, da zna kako da ne posrne ponovo i učini grešku. Pa Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam je podučavao kako se zaštititi od greške. I to je dakle mnogo bitno. Mnogi od nas pozabave se ispravljanjem posljedica grešaka, dočim ne zabave se ispravljanjem razloga, povoda. Šta je to bio povod, šta je bio razlog i je li bilo moguće ikako da se ta greška ne učini. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasallam kada bi pred njim bila učinjena greška, govorio bi, a zašto nisi postupio tako i tako, da si postupio tako i tako, ne bi upao u ovu grešku, ne bi nam se ovo dogodilo. Odnosno, sljedeći puta, ako budeš ponovo u prilici, pred tobom se ponudi, navedete neko da učini sličnu grešku, ne čini to, već uradi ovako i ovako. Primjer za to imamo hadis kojeg nam prenosi Ebu Umame Sehl ibn Hunayf. Ebu Umame, sin Sehla ibn Huneyfa radijallahu ta'ala anhuma, koji prenosi da je Sehl ibn Huneyf, dakle njegov babo, kupao se na jednom mjestu, kupao se na otvorenom, kupao se u svome dvorištu, pa je pored njega prošao Amir ibn Rabija. Ulicom, putem prošao je Amir ibn Rabija, dok se Sehl ibn Huneyf kupao, jeli, posipao vodu po svome gornjem dijelu tijela. Pa je tada Amir ibn Rabija rekao, ni djevojka skrivena u svojim odajama nema ljepšu put, nema ljepšu kožu, boju kože. Samo što je izustio te riječi, nakon što je izustio ove riječi, Amir ibn Rabija, nakon što je rekao ove riječi, Sehel ibn Hunayf je pao nesvijest. Odmah, kada je Amir ibn Rabija prošao pored njegovog dvorišta u kojem se Sehel ibn Hunif kupao, bio je, dakle, bez odjeće na gornjem dijelu tijela, samo što je izrekao ove riječi ni djevojka u svojim odajama nije ljepše puti, odnosno kako li je samo lijepe boje kože, Sehel ibn Hunif je pao u nesvijest i nije dolazio sebi. Ukućani se pobojali za njega. Što mu se to desilo od put? pa su ga odnijeli Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a on nakon što je vidio u kakvom je stanju, upitao je ukućane nekoga od njih, da li sumnjate na nekoga, jeste li bili prisutni kada mu se to desilo, je li neko drugi bio u blizini, da mu se nešto nije naudilo od strane drugih, pa su rekli sumnjamo na Amira ibn Rabiju, prošao je i samo što je prošao babo Sehl ibn Hunayf je pao. Pa je Allaho poslanik alihi salatu wasalam pozvao Amira ibn Rabiju i nakon što ga je saslušao šta je Amir rekao za Sehlovu kožu, za ljepotu njegovu, rekao je zašto jedan od vas da ubija svoga brata? Zbog čega ubijate svoju braću? zašto nisi tražio od Allaha bereketa kada si se zadivio njegovim izgledom? Zašto nisi rekao maša Allah te barak Allah? Zašto nisi izgovorio ove riječi ili uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za svoga brata? Zbog čega jedan od vas da ubija svoga brata? Nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je Amiru ibn Rabiji da se abdesti i da se ta voda od abdesta, njegovog abdesta sačuva, a zatim ta voda je posuta po Sehlu ibn Huneifu i on je, on je došao o sebi. Dakle, vidimo iz ovog hadisa da Allahov poslanik alihi salatu osallam ukorio je Amira za njegovu grešku, ukorio ga, zatim mu rekao zašto nisi prije nego si izgovorio te riječi ili uopće nisi imao potrebe za izgovaranjem tih riječi, zašto nisi učio dovu svome bratu? Zašto nisi tražio od Allaha bereketa za svoga brata? Dakle, to je prevencija. Kada nešto vidimo, nešto što nas zadivljava, počesto je to kod nas u narodu, je li prisutno, narod ne kaže maša Allah. Maša Allah, te barak Allah, pogotovo već a jest ovo lijepo, a otkuti ovo, kad nabavi ovo. Niko se ne sjeti da spomene Allaha subhanahu wa ta'ala čime, dakle, može da urekne dotičnu stvar ili čak osobu kao što vidimo iz ovoga hadisa, a urok poznato je, postoje brojni hadisi koji govore o uroku, da dakle urok djeluje na čovjeka, da urok djeluje na čovjeka da može čak da ubije, ubije čovjeka. Zbog toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je uh, savjetovao one koji se zadive nečim da traže od Allaha subhanahu wa ta'ala bereketa, da Allah podari blagoslova bereketa u tome, tome dotičnom. Zatim, od metoda Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prilikom otklanjanja grešaka, zasigurno, dakle, efikasnih metoda jeste upozoravanje na grešku i grešnika općenito, ne prozivajući, ne spominjući ime grešnika. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukoliko bi saznao za grešku ili bi greška bila učinjena pred njim, a možda ta greška bila prisutna u većini naroda, tada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjao grešku i općenito grešnika. Šta je ljudima rade tako i tako? Zašto pojedini od vas govore tako i tako, ne prozivajući dakle, osobu ne spominjući njeno, njeno ime. Pa Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kako nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu talan rekao je šta je s ljudima pa u namazu dižu svoje poglede. Ashabi bi nakon što bi se vraćali sa rukua, a i dan danas imamo takvih ljudi, nakon što se vrate sa rukua dižu svoj pogled ka nebesima. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam šta je s ljudima pa dižu svoje poglede ka nebu ili će se okaniti toga ili će im Allah uzeti vid ili će se okaniti toga ili će im Allah uzeti vid ili će oslijepiti pa također kaže šta je s ljudima postavljaju uvjete koji se ne nalaze u Allahovoj knjizi svaki uvjet uslov koji nije spomenuto u Allahovoj knjizi je ništavan također bilo je ljudi koji su htjeli da ibadete i ibadete Pa kada su se upoznali sa ibadetom Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, oni su htjeli još više. Pa jedan od njih rekao, ja neću nikako spavati, ja ću cijelu noć klanjati. Drugi je rekao, ja neću ništa jesti tokom dana, postiću. A treći je rekao, ja ću posvetiti se ibadetu maksimalno, neću stupati u brak, neću se ženiti. Pa te riječi dolaze do Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kaže, šta je ljudima govore tako i tako, doista sam ja najbogobojazniji, doista ja najviše poznajem Allaha i najviše strahujem od njega, ali ja i spavam i klanjam, i jedem i postim, i ženim se ženama, zato onaj koji nije zadovoljan mojom praksom, mojim načinom života, taj i nije od mene. Dakle, vidimo da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam sallam općenito govori o grešnicima. Iako je dakle znao osobe koje su počinile tu grešku, znao je njihova imena, viđao ih je, međutim nikada nije prozivao te osobe, jer je bitno da se greška popravi. I zasigurno, ukoliko bi se spomenulo ime grešnika, tada bi grešnik vjerovatno zaključio da je osramoćen, da je prozvan, osramoćen, da se želi masa upoznati s njegovom greškom i slično time, on shvaća da je osramoćen. Zato nam je dobro poznato da i prilikom savjetovanja, direktnog savjetovanja osobe grešnika, treba ga dakle izdvojiti po strani, treba ga uzeti sa sobom po strani i spomenuti mu grešku. Ako čovjek dakle ne primjećuje, ne zaključuje, ne uvidi da je riječ o njemu i njegovoj grešci, kada se govori općenito, onda dakle on se uzima po stranu i spominje mu se direktno živ bio ti si taj koji je uradio to i to. Nemoj više da radiš. Međutim šta? Po strani, a ne dakle direktno pred ljudima. Jer kako kažu islamski učenjaci, onaj koji posavjetuje na samo, on je doista i posavjetovao. Dočim onaj koji posavjetuje javno, taj je razotkrio. Onaj koji bude savjetovao javno ljude, ljude on i razotkriva njih među, među drugima. Zato Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam koristio bi ovu metodu najčešće. Upozoravao bi na grešku i na grešnike općenito. Nekada, ponekada, kada je to baš iziskivala praksa, kada je to bilo potrebno, i ukoliko bi grijeh bio veći i ako bi osoba koja griješi bila poznata kod svih, mnogi, maltene svi, viđali tu osobu da griješi, tada bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao toj masi, tim ljudima, da ga oni kore, da ga oni ukore, da oni osude njegovu grešku ne bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem sam osuđivao. Jer nekada na ljude potrebno je dakle sa više uglova ukazati. Potrebno je više osoba da osudi njihovu, njihovu grešku. Pa prenosi se također u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan da jedan od ashaba došao Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i požalio se na svoga komšiju požalio se na svoga komšiju. Pa, kaže Allahov poslanik, alaihi salatu sam njemu, strpi se, strpi se, vrati se kući i strpi se. Pa dolazi čovjek drugi dan i žali se na komšiju, kaže vrati se kući i strpi se. Dolazi treći dan i žali se na svoga komšiju, kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, iznosi, iznesi sve, što imaš od svoga namještaja na ulicu. Iznesi na put. Izađi iz svoje kuće. Iznesi namještaj na ulicu. Pa je tako čovjek i postupio. Po narodbi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Kada su ljudi prolazili pored njega ulicom, čovjek iznio svoj namještaj na ulicu i sjedi na tom namještaju na ulici. Pa ljudi prolaze i čude se, njegovom halu, njegovom stanju, zbog čega se nalaziš ovdje, čovječe, zašto nisi u svojoj kući? Pa bi govorio, moj komšija me uznemirava. Uznemiravati komšiju je opasan grije. Uznemiravati komšiju je opasan, opasan, veliki grije. Nemojmo zaboraviti hadis u kojem se spominje da su ashabi upitali Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o ženi Šta je sa ženom? Gdje će ona biti? Ženi koja klanja mimo pet obaveznih namaza još mnogo dobrovoljnih. Koja mimo obaveznog posta mjeseca Ramazana posti još mnogo, mnogo drugih dana dobrovoljnog posta. Ženi koja dijeli svoj imetak kapom i šakom, pomaže, udjeljuje ga, pomaže siromasima. Međutim, svojim jezikom uznemirava komšije šta je rekao Allaho poslanik alaihi salatu sam za takvu ženu koja mnogo klanja, koja mnogo posti i koja podijeli svoj imetak. Međutim, svojim jezikom uznemirava komšiju šta je rekao hije finnar. Ona će biti u vatri. Ona će biti u džehennemskoj vatri. Kažnjavaće se džehennemskom vatrom zbog ezijeta uznemiravanja svojih komšija. Pa je bio upitan o drugoj ženi koja klanja samo pet dnevnih namaza, koja posti samo mjesec Ramazan i koja nešto malo udjeljuje od svoga imetka, nema više, udjeljuje kako stoji u predanju, odlomi koma suhog sira pa dadne siroma. Međutim, čuva svoj jezik. Svojim jezikom ne uznemirava komšije. Kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, hije filđen. Ona će biti u džennetu. Ne zaboravimo hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u kojem kaže Džibril mi je neprestano pocrtavao, ukazivao na pravo komšije. Stalno mi je govorio o pravima komšije da sam pomislio da će komšije jedni druge nasljeđivati. Također ne zaboravimo hadis u kojem kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ko vjeruje u Allaha i sudnji dan – neka ne uznemirava svoga komšiju. Opasan grih uznemiravati komšiju. Bilo kojim vidom uznemiravanja. Pa pitaju ovog čovjeka, robe, što ćeš tu? Tamo je tvoja kuća, zašto si izašao ovdje pod vedrim nebom, spavaš i sjediš ovdje? Kaže, moj komšija me uznemirava. Nisam siguran u svojoj kući od svoga komšije. Toliko me uznemirava da ja ne mogu da spavam u svojoj kući. Pa bi onda svi ti prolaznici koji bi prolazili i čudili se njegovom stanju i saznavali razlog zbog čega se nalazi tu sa svojim namještajem, odlazili komšiji i korili komšiju. Korili komšiju. Upozoravali ga na opasnost grijeha kojeg čini, na uznemiravanje svoga komšije, pa je došao komšija i rekao vrati se u svoju kuću. Vrati svoj namještaj u kuću, tako mi Allaha od mene više nećeš vidjeti ni jednog i doživjeti ni jednog ezijeta, nećeš od mene više biti uznemiravan. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ponekada, kada bi to bio veliki grijeh, kada bi se saznalo za njega, prepuštao bi masama, prepuštao bi drugim ljudima da oni osude dotičnog grešnika. Zatim poslanik sallallahu alihi wasallam ma kakav grijeh bio, ne bi dozvoljavao da se u prevelikoj mjeri kori grešnik. Odnosno, da se proklinje, da se psuje grešnik, da, se, da mu se govori ružno, da se sramoti i slično. Dakle, počinio je grijeh, svi smo mi skloni grešci, svi mi griješimo, pa kogod od nas da pogriješi, treba ga ispraviti na fin način, odgovarajućom metodom, koje izučavamo u ovim emisijama, međutim, psovati ga, kaljati njegovu čast, sramotiti ga, govoriti na sva vrata o njemu, na sav glas, proširiti vijest o njemu, o njegovim grijesima, poslanik sallallahu alaihi wasallame to nije dozvoljavao. Pa, za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bio je jedan od njegovih ashaba koji je pio alkohol i koji je mnogo, mnogo pio alkohol. Bilo mu ime čak Abdullah. Zvali ga El-Himar. Pa je mnogo pio alkohol. I Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kažnjavao ga zbog tog pijenja alkohola. Pa jedne prilike dok ga je kažnjavao i mnogi drugi prisustvovali njegovom kažnjavanju, jedan od prisutnih koji je bio tu, koji je prisustvovao, rekao je <clears throat> Allah ga prokleo kako samo mnogo pije. Allah ga prokleo zašto toliko pije. Pogleda i stalno se kažnjava. Allah ga prokleo. Dakle, proklinje priziva Allaho proklestvo na Abdullaha, tog dakle čovjeka koji je pio, pa Allahov poslanik alihi salatu sam se okreće i kaže ne pomažite šeitana protiv svoga brata. Šta to govorite? Prizivate Allaho proklestvo? proklestvo? ne pomažite šeitana protiv svoga brata, doista ja znam da on voli Allaha i njegovog poslanika. Ja znam da on voli Allaha i njegovog poslanika, pogriješio je, mi ćemo dakle, na određeni način da pokušamo otkloniti od njega grešku, a nemojte vi dakle prizivati još veću grešku, nemojte prizivati Allaho proklestvo na njega, nemojte pomagati šeitana protiv, protiv njega da ga vi dakle proklinjete, tražiti Allahovo proklestvo, udaljavanje od Allahove milosti je nešto dakle najgore, nešto najzadnje, zato dakle nikome od ljudi nije dozvoljeno da proklinje drugoga. Mako drugi bio dok je živ, nije dozvoljeno dakle spuštati na njega propis, tražiti Allahovo proklestvo na dotičnu osobu dok je ona živa. Allah najbolje zna ta osoba se može popraviti i može biti bolja od nas. Zato tražiti da Allah subhanahu wa ta'ala nekoga udalje od svoje milosti. Ko to smije i ko to može? Mi ne znamo, dakle, završnicu naših života, završnicu naših dijela, to je sve kod Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zatim, nekada bi Allahov poslanik alaihi salatu sam direktno tražio od grešnika, dakle, direktno da se ostavi grijeha. Direktno. Ne bi, dakle, podigao mase, ne bi tražio od nekoga drugog da ukori grešnika, ne bi općenito, već bi ponekada direktno. I opet, dakle, zavisno o težini greške. I također, ukoliko bi ta greška se reflektovala, prenosila i odnosila čak i na druge, odnosno tom greškom, tim lošim dijelom, činio je nasilje, nepravdu i drugim ljudima. Pa jedan od primjera jeste, da je Allahov poslanik alihi salatu uslam čuo Omera radi Allahu talan kako se kune svojim ocem. To je dakle bilo prisutno u doba džahilijeta prije dolaska Islama da su se ljudi zaklinjali mnogo čim. I nažalost, evo i danas možemo čuti brojne ljude kako kažu oca mi, majke mi, života mi i slično. Dakle, to nije dozvoljeno. Nama, stvorenjima, dozvoljeno je da se zakunemo samo Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato kada je Allahov poslanik alihi salatu sam čuo Omera kako se zaklinje ocem, rekao je prestani, prestani više, ostavi se toga ko se zakune nečim mimo Allaha učinio je širk. Ako budete bili u potrebi da se zakunete, onda se kunite Allahom i ničim drugim kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Druge prilike, kako nam prenosi Abdullah ibn Bosr kod Ebu Davuda, Allahov poslanik alihi salatu wasalam dok je držao hutbu, čovjek je ušao u džamiju, što se zna često desiti i kod nas, okasnio, zakasnio i onda krenuo preko ljudi da korača preko ljudi da bi došao do nekog možda bližeg mjesta. Nije dakle zamolio ljude da mu naprave mjesta, da se malo razdvoje, već je koračao preko njihovih ramena. A Allahov poslanik alaihi salat sam drži hutbu pa kaže sjedi, prestani sa uznemiravanjem, dosta se nas uznemiravao, sjedi. Tražio je dakle direktno od njega da se, da se ostavi, ostavi greške. Zatim, dakle, postoje i brojne druge metode, mogli bismo dakle govoriti mnogo, međutim, vrijeme, vrijeme nam to ne dozvoljava. Pa ćemo, ako Bog da uz Allahu dozvolu, kako bismo se što više upoznali s metodama Allahovog poslanika, alihi salacom, u otklanjanju grešaka, kod grešnika, kod ljudi, a oni su najmnogobrojnija skupina, ako Bog da nastaviti govoriti o tome i u našoj narodnoj emisiji.